Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten. Orduan azten bainaiz izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak izkutatzen ikusten Gure bastegak naturari eskaini emanaldi bat Egunon eh, deneri eta ongietorri gure bazterrak emakizon nuntan, ongietorri ere, almandoz erat, almandoz, Bastango herria dugu, herri tipi bat, bai, hon bat bizi lagun dituenak, lehen hainitz gehiago baziren, hori eh, beraz bastango mendian, erragin ezake, mendi herriko gorenetarik bat dugu, belateko maldatik urbil, eta mendiola almandozeko hauzo batean egonkira joan den aldietan, eta hori lola erritar batekin, eta arekin eh, dugu beraz eh, bisita hori hasi eta segitu joan den aldietan eta bururatuko egon. Hoitzen gira, egon ginen askurreta bere sortetxetik bere haurdenborako eskolaraino epifaniorekin almintzatu ginen. Epifaniok kondatu zaizkigu eh, lehengo moldeak eta bo, bizi zoriona ere non behit, umore onarekin ari zela hartu ginen biztanda. Jonden den eh, sartu ginen almandozeko plazara, tango Elisa ekusi ginen, eta hango bazterer so egon gira. Egon eh, hori ere burratuko dugu, gure bide lagun ere, lolarekin batean ester izanen dugu, eta hango eriko etxe eta zariko gira, pez etxe eta pez berezi bat, eh? liliak maite dituenak, eta mm, harobiko kamioien eh, ahotsarekin ere egonen gira, ahogia berezia da, albando zen, marbrea edo marmola hor, biltzen baita, marbre bat biziki ederat, biziki famatua, eh, aipatu ginen bezala, Moskuko plaza gorriko bazter batzu, marbre berezi horrekin eginak direlarik pentsa beraz eta bo, Barcelonako Cristobal Kolonen ere estatua handi bate eh, marabre horrekin egina da. Baina bego, egun eh, sartuko gira almandozeko plaza, nango etxeri, beako bat emanez biztanda. da. Eh, zurez eh, zizelkatu etxe aintzin eh, batetarat, heltzen gira lolarekin. Hori beraz, Elizatik hurbil, Almandozeko plazan, ba, Almandozek baitu plaza bat, herria bildua da, bastanen futxan, arras barreatuago dilerarik ere herriak. Beraz, hemen ginoen telefono publikoa, eta bat dugu etxe oso berezi bat, hemen eh, eskultore, zur eskultore batek apaindua, eh? Bai. Fernando Agerre bateko. Eh? Ba, berria da, benen eh, ikusten da, hemen agertzen dira Euskal Munduko, eh? Aito namonak eta hemen musikariak eta haitza eta uste dut ere dantzariak eta, bueno, apaindura berezi bat, eh? Lo, lotu bai, dena. Bai. Eta hemen bizi zen, eh, hor zegoen telefonoa hemen harrizko etxeak denak eta oso. Bai, denak, denak harrizko. Egia da, oso, bastan. Etxe hori? Bai, etxe zar bat da. Etxe eta horien, izeba joana. Eta izeba joana zen, herriko eh, jende guzien izeba, zeren zen e, eh, aurrak eh, mundura e, kartzen ah, laguntzen, ba. laguntzen zuena. Emaina, erraten zen hemen? Emagina hola, bai, erraten dugu, bai, emaina. Bai. Eta bazekien nunbait asko zeren amasei seme alabe izan zituen. Ah, bai. Zerbait da. Hemen E, Utsa ematen du orain. Bai. Almandozeko plazan gira beraz eta lolaekin eta apesetxeari begia iradko bat emanen diogu dena liliz betea etxea entzin hori eta apesak ditu hor eh, bilduak. Eta bai, begira. Ez da? Hau da, bezin etxea. Ah. Eta zel hori adoska. Aba, ah, etxeko atarietan ez da zer uh, idatzirik, eh, ah. horra eh, ah. Gehienetan uh, erredolak abadila, bastango zera. Bai. Hau, apaizaren etxea. Bai, begira zel hori. Dena lore, geraniomak, eh? geranium uh, mota guzitakoak badira. Ta, egon nintzen nien behintza esan nion, eta zu bai, bai, nik dut nahi duzu agurtu? Ah, ba, gortuko dugu, erriko apaisa, bi, bi minuto bali eh? Nahi. Gurekin hitz egiteko. Jaun erretorra gaten da, ben? Bai, erretorra. Jaun ba, ba, erretorra. Baina ez, izan nuen, baina zer duk hau. Eta bera egiten duela dena, kaltzain ba, ba, lore zain da, bera. Ez dakit hor izango den, edo, ez da ziur. Bo, erreran nio mota guzietakoak hemen, eta hartzen dizkiozu landare batzu behar bada, no? loreak piltzeko. Igual ez dago etxean egon, eh. behira lehiuak egon nola ditu. Ah, bai, bai, bai. Eta bizi da, ez du, ez du laguntzailean nola gaten da. Eh, Xerorari ez du Gelaria gaten zen. hemen norbeit, ez ah, du nola. Egun hon. Apeza ez dakizu etxean den? Eh? Apeza ez dakizu etxean den? Ez da, hemen eskiko txea falta Ah, hori da, da. Segura eskiro, guan izin ez. Ba batu, iru herri baina. herri baina izu baina. Kotxe da, oso, ez da da, oso, oso, oso, oso, oso, Zorte dago, zelo horiak ditentuen? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, eta bai, ere dena egiteko. Zer, zer duzu latina, zure mintzaire hori? Ez, ez, bineo. Haun izbertzik ez uste euskera, etxeko euskara da munduko edegera. Ba, nik Eta errazu, gauza baina inoen albandoz oso polita sari nazional bat izan zuela ere. Bai, aspaldi. Nola hori hemen eh, denek eh, kontuz egiten duzu, etxekoak apaintzek. Bai, ba, bakotxa baino, Orduen aspaldi zen. Eta zure da, hau da Hau da, bai. Hau, etxau dena saldu eda, Bine ez da, inor bizi. Hau, zahar, zahar da hori. Eh? Hemen, bizi zen, izela joan. Joa, hori eh, entaz azarazu, zu, joana. Bai, e, eh, nisa naiz. nahiz. Eta, hori zen, e, amak, umeak izatzen zituena, e, zituenean, e, bai, bai, bai, bai, zuena. Bai. Eta, amasei ama ume, ozimazitu? Amasei. Eta, zer, denak joan direta utzi dute Bueno, aspaldiko urtetan, eh? aspaldiko urtetan. Bino, bai, eh? gora saldu eda, porque oetzen berena, eh? itxa, ah, itxa zen bai. berzena. Ber, Franza bat zen, Bueno, Franza ez, aite espainola, bizi ziren aldu dezen. Mm, aldu de, Bino, orai saldu zuten itxa aspaldi, eta... Etzen ba, behitiko izanen. Ez, betiko bai, da, be, berze itxo azpi hortan. Bai, bai, bai, bai, Lucrezia, bai, bai betiko txeko bai. Familia, familia. Dena, dena. Baina emengoa ez zen Lucrezia. Ez, hau zen, ezak ez Joana zen, bueno, bai. horretara, bai. orotara. baina badakitzela, aitaren lengusua bere edo. Bai, bueno, aituek, eh? Aituek. <laughs> Konpikatua da hori. Bai, nire, amasei, badakit hemen, dena zautu nituen. Baina orai bizpiru gelitzen dire, eh? Claro, ez ni baino zarra bai. denak. Bai, bai, aize guro, aize? Eta nik, nik iruro gita uste ditut. Iruetan hogeitze, amabi. 72. Estani 78. Bai, bai, bai, eta denak ongi bizi, eh, agian. Eh. E, Errazu eta hemen apain duzela almandoz eta eh, laguntzak bat dira, etxeak... Eh, bueno, bai, eskatzen dire, ayuntamentu ere, bueno, al de Viana eta... Ez ez egin zen, hemen, pintatu da, garbitu da... Bai, nik orai, apesa pintatu zuen, guan ah, den urtean, eta hor duen jaketa horre pintatu zuen, pintatu nuen nik ere. Porque ni bakarri bizi nahi zora izan narra hitzen. Horai urte bat eta... Nora dut ezin zena, Mari Ester. Arregi. Gantzta, apaisak hemen etxemplu hona ematen du, dena lore eta... Ah, dena... bueno, ostako so, terrile. Zue, so, so, kompetizio ondia da, zue, so, baina, ema, emaztek dute egiten eta ba, lorreak. Mira, bai. ere orai hartio, bai. bizitu dire. Eta horai, ez da inor bizi, eta salgai dago, hori ere bai salgai. Ba. Beiti hortan, bizide bat bakarri, berze hortan itxeak ez duen lore horren. E, ez da saltzeko, bena oso garesti dira, kario dira etxeak? Nik ez dakik kario dire, no, eh, kanpora joaten dire lanera. Ba, eta... iruñan eh. eta lan, lan ba, esko. Bai, iruñan, iru, donosti ere, bai, bueno, donosti ah, herri horietara. Ez dira inugutio, ba, du erdi Ez ez, eta hemen dikainera, horrei belatetik egin dago aten dira. No, eki efektua da, herriak usten dira, holako... Baina pena da, eh, eh porque herri honten bizitu gara, ba, nik ez dakit horrei ez nahi zorritzen bineo. 400 y pico, ta ahora 100 ta gutxi gara. Ah, baino gutxiak oi dut. ofizio. Bai, gutxiago bai da, gutxiago. Ta horrek ere eskola poso bazen handi zien eskola ta. Aurren herriko eskola gelditzen dire 5 aurrekin bakarrik. Oh, bost aurrekin bakarrik. Ta berrul dire. Eta ez dute itxiko, zentak gure aldean oh, egiten dira eskola. Oinekin ez dute, baina dire, ora iru txiki sortu direnak, eskondo direnak eta ja esperantza eskola gelditzen den. Ah, saltz e, tiendak, ordendak, den bezala, ez da grabatzen ari, eh? bo, ni, ez da, ez da, hori, ez duzu gauza itxusirik erraten, ez da, ez ez ez ez, ez da, lasai, lasai, ez da. Eta gero, denda iruten da baldin, hori ez du gara nik ere. Ba dira, ez da dendarik bat, eta ostatua, ba, ostatua handia, be, beola hori, beola, posoia, besterik ez da, kafe bat hartzeko, besta, ez da tabernari. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, libre hartzen dute eta orduan ez da ah, Ez eta zen da kamioia, saltzen zerbait. Ez, ogiek eh, dute egunero. Gara zota igande, igandeko meza, minza eta gero ostatuan gizonak biltzen ziren. Bai, eh? bueno, hiendia hor dago, beola, beola eragoaten dire, gizonak, ah, bueno, anriak ere, bai, igual, ah, zerbait atzera, baino, beola ez da berzeik, hemen. Ai, ez da berzeik. Eta, pues, mandatu egiteko, Pues, bueno, patako posta etxe bat edo... O, o e, simple, simple baten gara, zer izan ah, zen duzu. Ah, arraiozeko hori, ababa hori. Edo, berzen nazo mugairen, horren oso mugaire bada, takartzen da kute pixkete behar dela. Nikotxe txikiak bukatu dira. Bai, bai, bai, bai, hemen bezazu, hemen, hain berze. Eta bat pos, posta bat edo... Zuek dirua bitatzeko por korreo edo joan behar zuen edizun nora? Edizun bai, bueno, nik ez baitut ordenadoria horreak entzutuko bat izbinean, eh? Ah, bai, nik ez bai. daitut ordenadoria horreak Nik ez daitut ordenadoria horreak kobratzera joan egin zara. Bai, bai. Nik badut ordenadoria baina nik baten ez kajala bolera, nire gustatzen zait ikusi. Aizep ba, kitago da. Hombre! Lenguek, lenguek bezala hori. Eh. Bai, bai, bai, bai. Zenbakia? Dirua. Bueno, por favor. Nik ez daitut, gainera, ez da tarjetare ez da gustatzen. Vale, nara, dirue, dirue. Dirue, <laughs> dirue. Hora hor, eh, topatu gira edo kutsatu dugu eh, Ester Anderea, PZT-ko bizi dena eta lolaren ezaguna, biztan da, erritipi hortan nork, <laughs> ez du norbait ez ezagutzen, eta arekin eh, funtsian hariko gira azken batean, den dola ezan. Hango biziaz eta hango bazteren egoera erriten demezela egun. Almaldozeko geroa, gero nola etorkizuna da, nola izanen da, hola, jende gutxirekin... Pues, uh, oidu, gazte den. Aste buruan hemen eta gero... Bai, egun erotortzen dira iruñetik, eh? Bueno, iruñetik edo, ni bat dut iroba bat, pues igual, gipuzkoan usur bilenta haitu dela, nian da... Bueno, kontratiste bat oh. zendak da. Hori, benetan hori gertatzen da, eh? iri, iri handiek eh, jaten dute dena. Pues bai, eta Baina, hiendetan, itxera egunero, onditze, bai, etortzen Zaten alda, almandozko jendea zorion zutela, pixka bat, edo... Ba, nik uste nuen jendea bizi... Ba, zu, ikusita biztan da bai, hori, bai, bai, hau ikusita ere... <laughs> beti ere, ja, konforme, ni benpien, hemen, dik ez nahiz mugitiko. Lasa Ni, ba- aizpe bat bakarri nuen, eta burra hiltzen gaztia. Zen, umiek, umiek, umiek, umiek, umiak, <laughs> Bat, ez, izan. Baina, eh, nuke hemen dik mugitu nahi. Eh. Mugitu beharko desresidenzire, deneko bai, bai, ere, baina bai, kursi behar. Autimo rekurso. Pues eso, autimo rekurso. –Eso. Eh, arrubian ze egiten dute, lan egiten da? Bai, bai. Eta langileak emengoak izan nahi bai, bai, emengoak bai. Horai gutxi, eh. Eta ze dute, arrixea? Denetaik, dena bat entzen marmola. Bai, Eta gera izan dute horai hondizo, obretako eta Pues brea, no es brea. Learra, Learra, bai, leharra Es ah, que ikusi dituz kamioia. Bai. Baratzetan, ta emateko ta hori. Ez, baratzetan ez, ah, obrak, bi, oh, bai. bai. Ah. bideak. Hori, arrunta da hori, ez da, alako balio handiko. Ah, ez, ez, ez, baino, hemen gola, jendia da lan egin lehenak, ah, eh? Baino, ya, denak. Una hundiek zarrak. Zarrak, ja. Ya, jubiretzeko abudo. Hore, ez egizien pasutiko de. Jarraituko du. Haizu, hondik eh, erosten da orain, maiz, merkeago dela kota. Baina, hemen merkeago... Ez dakite, eh, harria... Eh, bueno, baina, marmola polite bada, elizen ah, ba, ba, ere... Batzu oso famatu. Elizen dena marmola, amandozko marmola da. Ahora txuri bat, eh? Txuri, gris, pixke, dira du, baina, txuri, gris, bai. Eta Eliza zarra ah, zergatik ez dute konpontzen garbitzen. Oi, oi, bueno, zenbat aldiz zen Eliza zarra. Bai. Eta gero ondotik inbertzutela e, eh, pisuek, gero ondotik ez dakizea, gero pintzipede bian ah, atzuela laguntzen, gero papera hor dago hori hori garbitu dena hori eta garbi garbia jarri eta polita zen eh, antzinetik… antzinatik dator. Itxure pixket man. Bai. ba, gero herritarek hori dena da. Eh, nahi keria Baina, eh, herrian ez da dira, eta ez bale meuten maten. Bai, bai. Eta ausolari, hoi garbitu gena? Ausolari, ausolari nahi kalan batu beste bazter guzti, zenbat bide eta dauden denak bai. hemen. Lana. Horai ez dela inior eta... Baten dire, aldi bete du bide urtean itaute baina dena jende gara, gutxi? orko gazteak gizonak e, eh, bi asteburutan egiten dute garbitu garbitu dena, kendu egin zostua, larrak, bai, bai, da, txukundu. O, o pozoinak inba da pozoinak. Eta pozoinak inta bai. gero kendu eta txukundu. Bai. Ari, hori gero batzutan berandu egida ere ematen du. Gainera peligro. Eso, kentzen ba. dela erik teilatuak gero bai. erochtzen alda ere. Bai, ba, teilu teilatu ez du. Ez da guen gati, gero mugoak egizo erochtzen. Ez da guazen bazara ba. barnera peligroso omen dagoa nik ez ba, du. Ba, ez da por si akaso. Hala, aste buruetan zer egiteko. Zelana, <laughs> bueno, bagoaz, ba, bueno, ba. bazkaltzera, beholara, beholara. Ungi bazkaldoko. Ungi narru, gose gaude gainera, mendiolan ibili gara. Ez geni mendiolak gara Ah, mendiola. klaro, ah, zu, zen da, azkurreta. Bai. Maria Jesusen. Alaba. Zein zara, zu Lolita? Lolita. Ui, ama, ez zara, arraio zen bizi. Bai. Txapelak hendu eta ezagutuko zaitu. Ez, ja, ez nahi zauritzen ere. Piskabata, kanbiatzen gira demorarekin ere. Lolita, ez zuzen, bizitu zen, gu eskolara, bai, Ez, ez zuzu legendu, bueno, ba, ez, ez, baina ez zuz eh, zautiko. Nik ez, ez nahi zorretzen zuzutak. Ez nire, ba, lolita zure, ba, eh, arrega an, e, eh, autobusen pasten delaik bai. eskubin ez zara bizi. Bai. Bai. Bueno, e, horretan daian, eh? bai. ez nahiz ah. Bai. beti horre gote. Ja, ja, ja. Eta, bai, e, eta, bueno, sorry, e, idatzi du liburu bat, eta kontatu dut mendiola eta dena, eta hau da mm, nire editorea. Uh -huh. Eta igara, bai, mm, demora pasa. Bai. Pizket guzten. Emango dizugu bat hori, ikusteko. Lolita, Lolita, Lolita... Bai, bazen, bat, es o, e, o lenguzo ziren, monja bat. Oie dire lenguzo... Ah, le, eh, bai, goldaburukoak. Bai, goldaburukoak, bai, bai. bai horrekin egoten naiz, e, eh, gona naiz... Eh, txinen monja bilakatzeko Ni, ez, bi aldiz egona naiz Paraguaien marikurzekin. Aha. Etortzen da. Bai, urtero etortzen da. Bez, bai, bi urtetik bai bo, bi hortetik, bai, porque bai. izetzen, izetzen dute, bai, bai. bai, mendiolako bai. guztia mendiolara, bai. mendiolako bestetara. Bi aldizetan egon naiz. Bueno, orde, ni ben jogiago badakizu almanduzko. <laughs> Ez, bai, tozu bai, dut. Maite dute almanduzko hori menditik begira, ah, eh, egiari. Oiek maite dute, hundiz mendiolakoak eta kanpoa direnak, hundiz maite ba, ba, dute. Ba, eh. Zuek, Eta medik, eta noain egon da barrenon, bere umekin, eta ikusi ditu elsoneko hiru, han. Ba, hiru badire, eh. Sei dire? Bueno, patilda. Bai. Eugenio da. Eugenio bai. Orai hilde, eh, bai. ez, bai. aspaldizu. Bueno, eh? ez dakit, baina... Bai, bai, bai. Eta, eh, renon, eta jarri zian guatxapa da. Ah, renon hau eta euskal bestatak, eta nola dire horiek, ba, ba. eta zaino, zoaz, zazi eta biletu, eta aspatiko duzu, eta karo, joan da frontoira Renon. eta hiru ikusi ditu, oi, zuek ez zate bai sarrateak izanen, ba bai, beren, esto, baserritarra bezala hemen dut arkaz. Bai, bai, ba, ba, hemen goien jere guaten da, eh? Bai, beste bai. hortara. Bai. Eta antxe zeuden. Eta horretzu lenguzu egon langileak zena atrabute karrera, jarren nahi de, baina tena karrerakin. Bai. Hemen jende langilea hori da. Bai. No, ez que zer Lanari lotu. Ez da berzeik. Ez da eh, berzeik. Ez da beste biderik ez. Baina eh, alare buru hondikoak, eh? Bai, bai. Bueno, fuertia. Thank you. Loretan dago aspaldiuntan, gure begien eder delarik, gure bihotzen gorotzak baitu, ongarriztatu eternarazik. sakordea Zita labadu berio hazi Iluntzen ditu gogo argiak Iluntzen ditu argiak Gezur zarren hau Eranik ditu aiten lehenua Eta zainitzen gaitu semeon ere Aspaldiuntan ez zinila dut Nahi ziparrak astintzen duen Nahi duen egoiak Bai gora gotik etorri aizek, ailezate joen eta ete jarrara zitsaropena izena duen. Imanol kantari izenaren eh, boz eder hori ginuen eta lili eta zari beginen eh, lili bat, lili bat izeneko kantua Ion Mirandek aspaldian eskiatu zuen eh, poema bat hor kantatzen zuen. Bon, Jon Miranden testu ederrak eta Imanolen bozak ere hor genituen. Dena den almando zen gira, almando zen badira liliak, behinan bestirik ere jendeak hor bizi direnak batzunek ez, besteak eh, hobeki, eh, denetan bezala. Eta hor, eh, bizita hori segitzen dugu lolarekin, txolasean ari dela ester, erriko biziaren eh, aipatzen eta hor, prezeski, arrobiko kamionak ere hor ditugularik. Eta funtsian, bastan hori nola martxan den, pixka bat, Aipatuko dako, ez da isek zenta ez, da erriko etxe bat, bastanen amalau herri dira, ustartuak, eta hor tokian badute ordezkari bat, delegatu bat, eta hori futxan, espikatuko daukute. Herriarekin nolako harremana duzu hemen? Beraiek dira okupatzen eh, herriko bideetan? Bai, ben dena, dena, dena, dute, eh, hastean behi egin eh, egiten duten bilera denek, bai. herriko alkatiak eta denak. Ah, bai. bai, a ber. Hori dute erabakitzen eta e, finantziamenduak eta. Dire malau herri eta almandozko, bastango, udala dago Elizondo. Herri bakotxak dauka alkate judan, hori da konzejal bat iseko. Eta horrek ematen ditu emengo biharrak, emengo hausak eta eta gero biltzen dira alkarrekin. Ongi funtzionatzen du? Ba, bueno, bai bai. Batzuek, bakizu, dut, erizondo ondiago delako, bai, bai. hartzen dut Baina zer den bate dako badu ongi, berzin ba, ba, ba. bai, ongi. funtzionatzen du. bai, bai, funtzionatzen du. Eta gero, bai, Gertatzen da, eh, alkate juradua, o edo akate juradoa esaten da hemen. Bai. osea, lehen datorren gauza bata, Fernando Katolikoak egin zuen eh, legeztatu, baina e, betitikan zetorren herriak hautatzen zuen gidari bat. Bakutzen gure gure aldean bezala hori bai pizza Eta orduan ba begira, eh, Espainia. Bai. Zeintzakoa zara? Ni azparnen lapurdikoa bena. Hor, ah, deni urbile hori zen lanian. Ah. Ni bidarrain. Ah, bidarrain, ba hori, bera farroan hori. Ba, ah, bidarrain, eh, bidarrain toki polita. Zazpi urte. Zer egin zinuan hor, edo? Eh, eh, Nari, boi, zerbitzari. Neskame. Neskame. Neskame zen da. Bai. Hotel batean edo? Bai, bai. Zaintan? Bueno, hotela, zen pensionia. Elizeko onduan, barberania. Barberania, bai, bai. Zer egin edo? Baizu hango eh, emazte batek hartu zuen jarraipena du, duela gutxi izan bai, bai ere minbiziarekin. Aite zama biek hil ziren ah, nire ah, temporakoa. Eta gero neskoi nirekin, bueno, oitxe artearra zen, nire lan nahi nizela ikaren itxan, ah, amala urtek ingoen itzen. Bai. Eta maite nuen hau ditu niz, mirentxu, ah. baina odak itik ah, zela. Porque hau bai, nire guzu bet, ambizidena eskondu. Eh? Eta nora izena senarra hil ere. Ah, bilena bizeneko, azpanda jazuen eh, zena. Eh, bai, hoi, bai, horrek bai, miren txupino. Ah. Bai. Da, berze lehen guzue, ah, bizinera bidarrai zuen nola dizen etxe. Uf, zara. Ez senarra, alaba, alaba ere hil zaio, beran ere adine, eta norkia gore gelditu de bera bakar bakarrik etxe. Eh, bizia eta neska gaztena bereziki itzela erretsa almandu zen beste herrien hitzetan bezala, neskame edo sehi joan behar ziren eh, hamala urtetan eh, gure eskualdean ere hainitz gertatzen zen bezala. Lehengo bizi molde gokorren horitzapena ere aipatzen digute, Ester eta Lolak. Bera, egazu, neska, me, neska asko joiten ziren? Orduen duen hundit, nire denborien hundit. Eta hori ikasten zen, frase ikasten zen. Hori. No, frantzes ez dinon ikasen, porque denak buskera ziten ba, ginen hundit. Ba, dirue bai, irabaztera bai. joaten. Ba, dirue, bai, ba, dirue. Ba, nire gutxe izan dezen, bai, eh? Ba, nire gutxe... Nire ofizio zerbait ere. Ba, bueno, beti etik atrata, beti ikasten da zerbait ere. Hora elkarren eh, jakintza pasatzen. Amabortz urte egin ditu nire hilobak, nire alabaren alabak, eta alabalanian, denean alabalanean amak, bai, amatxi, ama, enxarari eta saio zut, ez dakiz, ez dakiz, ez Amala urtekin gaten ziren eskame, zer da hori bai, bai. eta errekara da ropa garbitzera bai. eta, ah, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno bere alabak, e, eh, oza, bere alabak egin bai, behar dara eh, indik bai. zaindu bueno, gaine, orain eta denak eta nola denak ametxindeko gainera denak ametxindeko gara, barbera netik behartzen jaitxi hori bai. bazen fatar handi bat errekara bueno, joateko bueno, gutxi got, bine errekara bai, bai, errekara eta eskuz, eskuz etxeko guzia beste denbora ziren, eta bai, bo oi, oi, ama, enuen bainere sinesteko zuzinela ez? Hala? Pospatzen aldo zu. Okasonia zen? Adios guapi. Zu badakizu, nola iter ginen mezan, esto, bersuak eta Elize Maiatzean ama virginei. Bai, nola iten zen, eh, con flores, Eso, baino, Bai, eta gero, eskak, iten ginen berso bat ama virginei. Zak, zu ere ikin zinun bai. bai. Bat, horretzen naiz beti, laba. Bai, Osta zin undagon. Ui, ama. Ara gazte gaztetik hasi zinen, eh? Ni bai, ni... Bueno, <laughs> horre, eta mora zen mezara lemixik gainera zen, eh? Bai, bai. Etxe guzetai goizik goizik mezara. Bai, ah, eta ah, baruri, baruri, bai. E, eh, ah, apaisak, nik apaisak eh, gorrotu ditut. Ez ditut meite? Bai. bai. Antik etorri, Bai, eta eh. orai. <laughs> Eta txutxe berrikoak eta. Txutxe, eta goroitzen nahi zapeza. Eh. Eh, txutxe berrikoa igual manzo, baino denbora txarrakin, arrikabe, handago txutxe berri, eh? Eta oniken, aserre. Aserre, eta igual pulpitotik. Bai, pulpitotik. Zerriak, zerriak ziren. Oi, ez da bergal, Bueno, hola, hola, hola, hola, hola, hola, Eta horra, gure azken solasa ginen dugu hemen lolarekin orain, Beola izeneko jauregi bat eta radionen jauregi bat, hotel eta ostatu bilakatu dena, eta bo, ba, historia berezi bat duena, bastango jendea nola beraztu zen, ere bidena bat, horrek agertzen dauko Ameriketako, indiano horiek ekarri dirua, ez, funtsionango indiuak ez, zorit gehitza ez, hemen indiuen bizkar, maiz aberastu ziren horiek. Hala, hemen gira... Beola ostat ostatu edo jauregi edo ostatu hotela den horren eh, entzinean behola, hola eh, izan hori hemen eh, asko ikusten da hemen goizenetan toponimian edo hola egin nahi du uh, Fabrika Hagiak, uh, burdina dena gauza asko izan dela hemen bai, Lantegi bat Bai. Ba izan zen, ez dakit pentsatzen dut oh. Beola, beko hola da hori, Ba, bai, hola, mal dezake Bai, ez dakit, ez, ez, ezin dut zen. Hau, eh, jatorriz, ni txikian nintzenean, e, zen jauregi ospetsu bat, eta zaut, e, beti zeukaten hemen, ba zaindariak bizi ziren, andre bat uniformatuan oroitzen naiz eta jarrero noble no zerbait bizi Ez noble jantxoa. Ja, hantsoa beratz bat edo. Bai, ja beratz bat Ameriketan egonna ah, edo euskala. Eta eh baratza zoragarria zuten hemen. E frantsesantzeko bat. Eta badaket gerra garaian e, gizon hori hemen digan ospai entzuten, e, uste du republikanoa zirela. Nori, igual beste horrek kontatiko izan. Bueno. Eh. Eta, e, herriko neska batek, familia hundi bat zen hemen, ez dakit e, herrian bizi ziren, eta nere edadekoa, neska, neska hori nere edadekoa da, egin erosizun hau. Egon zen Frantzian, e, ba, jatetxe batean lanian, hotel batean, eta ikasi zuen, eta erosi zuen hau zegoen ja utzila, bere gisa utzila, eta erosi zuen eta jarri zuen hemen e, e jatetxea, eta e, egiten dituzte gauza unitz e, elaboratu, ez da esan, egiten dute onjoak, enbasatzen dituzte, patea egiten dute oso ona, eta egiten dute saldu, baina ja hori e, eh, komerzialitzatzen dute bere izenarekin. Eta da, mm, bueno, mm, ba, ospea hundiko jatetxea, eta nola esan, egiten dituzte ez asko, pataioak, tokia handia da, eh, lehenengo esora joan dago e, eh, jatetxearen bat, eta hor esteiak egiten dituzte, eta, eta horrela. Oso ezaguna da, etortzen dire hemen, jubilatuak etortzen dire pileka, autobusak etortzen dire hemen diatera. Eta hori, e, oso ondo, hilda, hildan neska hori, eta ba, hilo, etzuen seme alabik izan, eta e, ilo batek eramaten du. Baina agiz, egina da, biztan bueno, da, errangabe doa hori. Antzinekoa da, galdinien dugu e, ja, noizkoa den jauregi hau. ziurazki hemen eh, izan entzen eh, pertsona beratz eh, boteretsu batek garantzia zuen belateko muga hontan, eh, Hemen badak zuzer gertatzen den, bastango txea hauek, tanak, ogeienak, dire eginak, indiano, hemen dikan Ameriketara joan zen jende unitz, mila eta zazpireun alde hortan, mila zeireun eta ipik eta joan ziren Espainiko erregeakin eh, bakarguak eta izaten zituzten, ez dakit nola sartu zen hor, eta hemen e, eh, Txilen, Argentinan, Mexikon, e, fortuna hundia egintzun jendia. Eta etorri zen eta egintz, egiten zituen etxeak, eta horregatik dire oinen etxe printzipalak hemen. Gehienak indianoak nahi dire handikan etor ekarri zuten dirua. Sí, eh, de ere, kere hori, bastanen famada hori Bai, eh, bai, baino baino eh, etxez horrelako etxeak ikusten dituzunean beti jatorria da daukate Ameriketan. Ameriketan. Bai. Hortikan hor badakizu, e, bastandarrak daukate gauza bat, ez dakit ona da txarra den. E, mila eta urtean, E, e, gaz, batian arra erregeak irabazit zuten las de Tolosa baliteke izatea kateak eta ekarri zituzten no. egin zitun errege batek eta ez dakiz errege den hori bilatu ez e, e, bastandar danak nobleak bueno nobleak e, ez dakit noblea den Hidalgoak, ah. Eta Espainiako erregeakin e, Ameriketan posto bat lortzeko behar zinen, behar zinen izan idalgoa. Eta hortikan, hemen digan jende pilo bat izan zen erregeordea, e, e Buenos Airesen, Txilen, kiston fortunak egin zituen hor jendea. Gero eramaten zitun familiak eta eta hortikan egiten zitun ba, daude ba, e, eta gero badire e, tituluak eta denak baditu zena, goien etxetarrak eta goien denak. Eta denak dire e, Espainiko erregiekin e, lotura zutenak eta, eta bar, eta bar, eta bar. Eta bai, indioen eh, bizkarra berastu direnak ere, esklaboekin eta gerra eta horik. Bai. Horik ez dira gehiagia aipatzen, alde, alde itxusia da hori ere mentura zen. Bai, eta bueno, eta hortikan ba, etxe hauek. Erzu, etxeak aipatzen baitetugu, balkoia asko ikusten da, ez dakit hemen albandozeko berezitasuna den, balkoiak, loreekin. Bastango, bastango etxeak ez zuten... Hemen txaurik, eh, etxe andana bai. batek hori, hori Bai, eh, hori berriatik. Ah. Etxeak, ez omen zuten balkoirik. Eta hartoa etorri zenian Ameriketatik egin zituzten balkoiak lehortzeko. Ah, otarako, eh? Bai, ah. ergoi erraten dute. E, eta horregatik, etxe printzipalak ez dute balkoirik. Ah, etxe, etxe aberatxenek egin nahi duzu? E, bai, e, dute baserria zutenak, lurra zutenak no? Oh, Bara, Bai, hori elizun da, nosondo ikusten da, badago kale bat, tanak balkoiakin, eta, eta gibereko aldian daukate, tanak e, ukulua eta gero terrenua. Horan ja, hori des, dena desitxuratu da, zeren terreno horietan egin diretxe bizitza berriak, eta bat. Baina balkoia egin omentzen, em, hartoa etorri zenian Ameriketatik, eta bueno, beste frutu lehortu ziren hori entzuna dut. Hori, alma eh, almadon zen bakarrik, ala beste ez, ez, ez, bastanen. Denetan, hori? Bai, bai, bastanen, Bastanen. aldiuntan, eta beranta, izanen da, ba, bueno, e, maiza. Eta hartua etorri zen, ah, fa, Ameriketatik. Ah, Ameriketatik, hori amasei garen bendean, bai, aski berando. Bai, bai. Ba, ba. Eta, e, esaten dute, betirako gozea joan zela mendik, hartua etorri zenean. Ja. Eta baino askoz gehiago egiten baitzen. Eh? Bai, hemen etzen egiten garia gutxiago zaitasun gehiago eta hartoa eta gero taloa jaten zen. Eta horrek egin zuen, egiten, eh, hori esaten dute e, oso ongarria izan zela. jendetza ere handitzu, eta bai. jateko gehi, janari gehiago, jende gehiago bai. bizitzen alda ere. Eta gero errotak e, bueno, egotzen zuten, eta etxe guzitan egiten zen talua jan. Bai. Talua jan. eta hortan uzten dugu egun eh, gure solasa eta gure bidaia hor almando zen. Eskertu behar ditugu zinez hor lagundu behituztenak eta bereziki Lola, gure bide lagun izan dena, Epifanio Ester eta beste guziak hor. Herri eder bat dela almandoz, eh? <laughs> haipatu bezala, Espeinia mailako sari bat ukantzuen, herria paindu bezala eta herri bat bizi dena jende gutirekin bainan bazter miresgarri batzuetan, udazken untan bereziki behain ongi ikusten dena. Eskerrak uzieri beraz eta zueri ere entzule lagunak hor gurekin egonik, eh? eta jan bezala bestaldi bat arte. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean zer izkutatzen duen, ez ditanean ikusten usten. Orduan azten bainaiz, izkutukoa, nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Gure bazterrak, naturari eskaini emanaldi bat.